Axúdame a cantar, axúdame a cantar, axúdeme o que quixere, axúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ai a la la la la la voltas na punta do pé Na punta do pé, na punta do pé Esa bailadora que bonita é Baila de nenas, baila de Que o vosso bailar me alegra Se o vosso bailar non fora Non estaba nesta terra Logo cantas, logo bailas Logo cantas, logo estrelas no botelo pelixeiro eh, Recibimos agora Xoan Arco da Bella que un, un pequeno impás para, para todos mm, para estas grandes roselleiras. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, boa tarde. Estou, eh, ben. Eh, estou encantado. Hoxe teño aquí na, no, nos estudios as Rosalieiros, nada menos que sete componentes, sete musicazas que cantan eh, eh, pandereteiras que, que chaman de Rosalieiros de, da Asociación Rosalía de Castro que me acaban de, de enfeitizar co, con, co, co valse de, de Moscoso extraordinario de, de, de aí, de, de, da vosa terra claro, claro, daqui de o sea, os galegos do Mediterráneo o, os galegos somos internacionales sí, sí, sí, sí. donde nos da gana sí, sí. Joan, a ver, que non estás preparado para hoxe? Pois pues mira, hoxe, hoxe estuvamos eh, eh, eh, hoxe xa adelanteime, xa metín un vídeo eh, no meu muro para xa algún ointe quere saber un pouco, facer idea do que falo Muy Hoxe, Radio Cornellá estuvo na capela da Xestosa. Ajá. Que ti sabes perfectamente do, de, de, de ocupar. Bueno, a capela da Xestosa está na serra do Fao da León. É, é considerada unha das capelas máis altas de, que está situada a maior altura a lo menos de, da provincia de Pontevedra seguro, porque na Serra do Avión estamos xogando, están os cumios máis altos de, da provincia de Pontevedra, e aí divide a provincia de Pontevedra e Ourense, aí hai unha capela a mil cento e algo metros de altura, decir que ese co día estaba relativamente bo, e ali pegaba de frío, eh? eh facía moito frío. Bueno, A Capela de Xestosa eh, hai unha romería importante na comarca, isto está na parroquia de Prado, Concello de Covelo, eh, e agora, bueno, nesta época ali, pois estaba Radio Cornellá, Joan Arco da Vella, é unha friaxe de novo. <laughs> e que ten, que ten de milagreiro a... Ah, porque claro, os galegos cando vamos a un sitio eh, temos que recibir algo a cambio, teñenos que curar ou teñenos que arreglar algo, non? <laughs> que se vai a xa Mira, dicen, dicen a xente que, que sabe destas cousas, hai en torno ao ano 1000 por un sartego antropomorfo que hai ali, eh, eh, ao lado da capela posiblemente houbera un meritorio eh, por o tipo de, ese tipo de sarcófago, estamos falando en torno ao ano 1000 da nosa era, non? ali dista tradición que, que estaba foi soterrada unha tal Santa Cara que foi, según dice a tradición, a primeira badoxa dun monasterio de León. Mm. Así dice a crenza popular que así o cumple O que si hai ese Santiago que está ali na parte do altar, por, por atrás da capela, ali aquilo sempre está cheo de agua. Dice tamén a lenda, a tradición, de, que ali nace o río Tea. Bueno, justo por aí pasa un regato, e un pouquinho máis arriba hai un monolito que dice aquí nace o río Tea. Non nos artego mismo, pero o, os crentes, os, os devotos, os que van por aí, dicen que ali nace o Tea, e equivocados non están, porque a distancia é moi corta. Neste sartego parece ser, e eu fixen, aunque non teño eh, espullas, verrugas, mm. que se cuidan algúns males, da piel, da verrugas e tal. No? Entón, metes que li, lavaste as mans ou a parte que teñas que sanar, e parece ser que a Virxen da Xestosa e a bobosa cuidar estes males. Vale. Ahora estivemos Con frío de medo, o sitio é espectacular para a persoa que un día queira ver, bueno, este tía un pouquinho máis arriba, pode chegar ao, ao mirador do faro de avión, que a mm. visión mm. é enorme, colosal, hasta tal punto de que hasta te esa ah. sensación de vértigo, de altura a ah, que está, no, porque a visión é grande. Por aí anduvemos, eso, bueno, é algunha cousinha máis, pero non sei se hai tempo a contarla, claro. Uh -huh perfecto, unha cousa extraordinaria eh, que a xente queira ver con respecto a, a túa viaxe, a túa visita. Tamén puxeches un vídeo que, que se metan na túa páxina, non? Bueno, eh, a páxina que darse conto un poquinho que a capela, a capela chama atención, as aquí, a imensa maioría son de tella, tella de cerámica, e aí está formada por unhas lascas de de granito enorme, e de supoñer ese un sitio onde hai neve onde as inclemencias son grandes e, e entonces ten un aspecto robusto grande, non? A capela é unha capelinha pequena pero, bueno, ten a importancia de ser unha das grandes romerías que, da, da nosa Galicia máxica, non? E claro que sí. Que van ali a curarse os males no, na auga que se acumula o sartego, non? Sí. O, a, donde estuvo supostamente soterrada esta Santa Para, creo, que nunca había escoitado nomes, pero polo, pa, buscando por aí encontrei que ese, efectivamente falan de, o nome era Para. Vale. Pois eh, agradecerche a conversa de hoxe a, a, a túa mm, mm, eh, excelente participación e eh, eh, conexión eh, mm, sinto que sexa tan cativa e eh, pequena desta ocasión porque teño que darlle paso a, a estas rosalieiras que viñeron a cantar e eh, quero que sigan cantando Os veña, Veña, moitísimas grazas Xoan, unha aperta grande Aperta tú tamén, apelos, apelas, gafas Veña